الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد tunaendelea آه، na نعم na قصيدة يتي ya tukiwa katika majlisi ya mwisho insha allahu subhanahu wa taala nataraji kumaliza katika majlisi hii risala hii tunaanza katika beti ya kumi na mbili wakadha siratu yumaddu fauka jahannami famusallamu najin waakharu muhmalu wakadha siratu na vile vile sirati yumaddu fauqa jahannami itatandikwa itawekwa juu ya moto wa jahannam yumaddu fauqa jahannami itatandikwa juu ya moto wa jahannam famusallamun famusallamun naji kuna atakasalimika na kuweza kuvuka katika israf najin watakuwa ameokoka amefaulu wa akharu na mwingine hatosalimika famuhmalu atapuuzwa na kudondokea katika huo moto ah kwa hiyo ngoja famuwahidu najin famuwahidu najin yule anempokesha Allah subhanahu wa ta'ala mtoa tauhidi na ajin yeye ataokoka na kufaulu na kuweza kuvuka katika israf wa akharu muhmalu hivyo wa akharu muhmalu na mwingine asiyokuwa muwahid muhmalu atapuuzwa na kudondokea katika moto katika beti hii kuna kuna bayan katika imeti kuna bayan ya mu'takad wa ahli sunna wal jamaa fi ithbat as-sirat baada ya as-sirat ambayo imekuja utaji wake as-sirat fil Qur'an al-Karim wa sunnati al-mutahhara na pia imekuja katika sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni mutahhara miongoni mwa dalili za katika Qur'ani zinazoonyesha jambo la sirat ni kauli yake kauli yake mwana mtume sallallahu alayhi wasallam kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala isemayo wa in minkum illa wariduha na hakuna katika nyinyi isipokuwa wariduha atapita katika sirat kiasi ambacho wamefasiri masahaba al-urud bilmururi ala sirati mustaqim ala sirat kiasi kwamba murur ni kupita ala sirat ni kupita juu ya sirat sirat ambayo almansub ala matni jahannam imewekwa imetandikwa juu ya moto wa jahannam ta'buruhu alkhalaiq ala qadri a'mali ambao watapita viumbe kulingana na matendo matendo yao viumbe watapita kulingana na matendo yao na wasifu wake sirati hiyo anasema ni adaqu ahlililmu anasema ni adaqu min ashar ni nyembamba sana kuliko nywele tena waahadu min asaifi ncha yake ni kali kuliko panga wa awal anbiya na mtume wa kwanza katika mitume kupita ni nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na umma wa kwanza utakayepita katika sirat hadhihi al-umma ni huma umma huo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo wakadha sirat na vile vile sirat yumaddu fawqa jahannam itatandikwa juu ya moto wa jahannam famuwahidu najim muwahid mtu wa anampokesha Allah subhanahu wa ta'ala lajin atafaulu kwa kuokoka na kuweza kupita katika sirat wa akharu muhmalu wengine ama muwahid atafuuzwa na kudondokea katika moto wa jahannam katika moto wa jahannam na sirafi kama tulivyosema kuwa ni ni ni, ni, ni mansub ala matni jahannam au kama anavyosema ibn Hajar katika Fathul Bari ni aljisr almansub ala jahannam ni daraja ambalo tutawekwa katika moto wa jahannam juu ya moto wa jahannam liuburi almuslimina alayhi ila aljanna kwa hiyo ya waislamu waweze kuvuka kwenda katika katika pepo liuburi lmuslimin kwa ajili ya waislamu iweze kuvuka kwenda katika pepo sasa na uburi hiyo ah, ni biqadri amalihim watu watapita kulingana na matendo yao ambayo wameyatanguliza katika maisha ya dunia faminhum naji alladhi la tamassuhu nnar kuna ambao watakuwa watapita wataguswa na moto watapita pap kama yamuru alaihi kalbarka kuna ambao watapita kama kama kama kama umeme mara moja tu waqarri kuna atakipita kama upepo au kalamhi lbasar kuna atakipita kama kupepesa kwa kwa macho akifika pale kiasi yeye na kuvuka katika ile sirat ni kama vile ku uh, ule ule umeme unavyowaka ule waradi au kama vile upepo unavyopita au ni kama vile e, mpepeso wa macho, mara moja washavuka, na kuna ambao waminhum ghairu naji, kuna ambao hawataokoka wataweza kufaulu, ambao asema wa akharu muhmalu fatakhatafuhu lkalalib ye atabokolewa na kalalib okwi alati ala sirat, okwi ambazo ziko kwenye sirat, ajaribu kupita, kuna okwi zitamdaka na kumtupia katika moto, fatubikuhum fi nnari bikadiri jaraimi, kwa watatupwa na kuzamishwa katika moto kwa kadiri ya majaraimihim, kwa kadiri ya matendo yao maovu na matendo ya, na maasi yao. Wa hadha siratu lhisi yumin bihi ahlu lsunna waljamaa, na hii sirat ni hisi ya ni kitu hakika kabisa wanakiamini ahlu lsunna waljamaa وانه لا اصول الى الجنه الا بعد المرور عليه نقوم باكونا كفيكا بيبوني اسفقوا بعد كفيتا لتكا سراب وقد دل على ذلك قول الله تعالى إما يشهير قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها أقول لتكا نيني اسفقوا أتكيتا لتكا هي السراب أقول لتكا نيني اسفقوا واردها أتكيتا لتكا هي السراب واردها أتكيتا لتكا هي السراب kwa hiyo eh, sirati ni katika katika mu'takad wa wal waljamaa ni kuamini kuwa akhira siku ya kiyama kabla ya kufika peponi hakuna namna ya kufika peponi isipokuwa ni kwa kupita katika daraja hilo la sirati lililowekwa juu ya mgongo wa moto wa jahannam sasa na namna ya kuweza kupita na, kufanya hapo ni bikadiri amali ni watu wa kadiri ya matendo yao kuna ambao watakayepita kama ilivyokuja zile riwaya eh, wanateleza teleza ana anateleza na moto na mla kidogo atapita kuna atakayepita ah, kama huko wakikro kuna atakayepita wakikro sasa hiyo inatupa ni kwa kiwango gani tuna haja ya kutengeneza matendo yetu neno ni kwa kiwango gani kuna haja ya kutengeneza matendo yetu yapo baadhi ya mambo yanaonekana ni ya kawaida hasa katika miji yetu hii hasa katika miji yetu hii mambo ya kinasab mtu ndugu zake wa baba mmoja mama mmoja wajomba zake baba wadogo watu wengi hawana time na hivi, na kali wale ambao wanaonyesha kujali undugu basi atajali upande wa mama peke yake na kuacha upande wa baba peke yake kadhili si sawa na sawasawa ni kuwajali ndugu zako wote wa kinasaba na ukiwatanguliza katika hiyo nasabu yako wale ambao wana dini kuliko wasiokuwa na dini. Sasa riwaya ya umu lmuminina Aisha radhiallahu ta'ala anha akisema arrahim mutaaliku bil arsh, undugu umefungamana na arsh, man wasalani wasalahu Allah, atekeniunga mimi undugu, Allah atamuunga Amasha Ahmad bin Najmi rahimahullahu ta'ala asema wasalahu Allah ai bilmururi ala sirat, Allah atamuunga kwa kumwafikisha kupita katika nini sirat. Waman qata'ani qata'ahu Allah, na atakayeukata huo ndugu Allah atamkata. Atamkata vipi? Kwa kutokuweza kupita katika sirati, kwa kutokuweza kupita katika sirati. Kwa hiyo anasema Sheikh Ahmad Najmi kuwa kwa kutokuweza kupenda matokeo huhesabiwa katika vitu ambavyo vyaweza kuwa sababu ya wewe kushindwa kupita katika sirati ni ni kukata nini katiatu rahim kukata undugu wa kila saba wengi hawajali mambo hayo wengi hawajali ala kale anatilia umuhimu wajomba zake mama zake wadogo kadha basi lakini amekutana na kaka upande kaka upande wa baba kaka sijua mdogo shali hawana taimu na ihtimami katika mambo hayo wa makundi sasa yaliyopinga sirat makundi yaliyopinga sirat ni yale yale makundi yanayopinga sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala au yanayopinga sifa kaljahmiyati walmu'tazila kama jahmiya na mu'tazila kama jahmiya na Mu'tazila. Haya ni katika makundi ambayo ni mpotevu, ah, amempotea katika njia ya sawa, ah, na wao wampinga sirat. Hada Allahu lahu ahli sunna wal jamaa fi kulli zamani wa makani. Ama ahli sunna wal jamaa wao Allah amewapa hidayah katika kila zama na kila sehemu, katika kila zama zama na kila sehemu. Hao wamepinga sirat, wampinga sirat, na wengine wakasema sirat ni shay'un ma'na لا الشيء الجماعة اسمه الصراط دي حسي سي معنى بإذن إخوات اسمه والنار هناك ماليزة كنت أعطي بتوين اسمه سيما والنار يصلاها الشقي بحكمتي وكذا التقي إلى الجنان سيدخل والنار يصلاها الشقي بحكمتي نموت يصلاها anaingia ashaqiyu muovu bihikmatin kwa hikma ya Allah subhanahu wa والنار يسلاها الشقي بحكمة لموت لينجي موف وحكمة يا الله سبحانه وتعالى وكذا التقي إلى الجنان لذي لذي تقي لشيء الله سبحانه وتعالى إلى الجنان سيدخل ويبيب يا الله سبحانه وتعالى تينجيه wakadha takiyu na vile vile mchaji Allah subhanahu wa ta'ala ila aljinani sayadkhulu kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ataingia katika beti hii kuna kubainisha pia itikadi ya ahlusunna waljamaa katika jambo la watu wa peponi na watu wa, wa, wa, wa, wa motoni na hiyo ni إسنادا إلى قول الله عز وجل اسمه فريق في الجنة وفريق في السعير كوني لتقوى غتك فيفنا كوني ننجين في السعير لتقوى موتون كيف فالأشقياء في النار ووفوا المتون والعياذ بالله حكمة من الله وأدلى لحكمة إذا الله سبحانه وتعالى وأدلى na ni uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala waovu kuwa wako wapi motoni wala atqiyau fil janna na wamchao Allah subhanahu wa ta'ala wataza peponi rahmatan min Allah wa qalla kila wao kuingia peponi ni rahma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa qalla pia ni fadla za Allah subhanahu wa ta'ala kwao فلا يسوي الخلاق العليم بين الأشقياء وبين الأتقياء في الجزاء الله سبحانه وتعالى الخلاق يحافظي سوا اه واوفو نا نا ومشوا الله كتك مليك انا وقف فوت فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة وفريق في السعير لا وفني سوا لأنهم كسابواها وقوة سوا كتك متندو kusabwa kuwa sawa katika matendo kama Allah asema fanajalul muslimina kal mujrimin ili wafanye sawa uh, ah, afanaja atuwajalie waislamu kalmujrimini kama waovu ma lakum kaifa tahkumun nani nyiye mnahukumu hivi kwa hivyo kwa wao hawakuwa sawa katika matendo pia hawezi kuwa sawa katika malipo hawezi kuwa sawa katika malipo pia katika tunajifunza hapa ambayo nataka tuyatanabahi nayo Ah, ni kuwa moto na pepo ni makhuluqatani maujudatani lan, moto na pepo ni vitu viwili ambavyo vimeumbwa na vipo hivi sasa, vipo, si kama ni kitu ambacho kitakuja baadaye. Ni maujudatani makhuluqatani maujudatani lana, vimeumbwa na vipo hivi sasa, na ndio madhhabi ya Ahlusunna Waljamaa ulazima kuamini pepo na kuamini moto na kuwa hizo hiyo pepo na huo moto vimeumbwa ni viumbe tena maujudatani tena vipo na wao hawana shaka katika hilo ahlusunna waljamaa kwa sababu allah subhanahu wa taala kuhusiana moto na pepo na akataja sifa za pepo na akataja sifa za watu wake na akataja sifa za moto na akataja sifa za watu watakaoingia kwenye moto na akabainisha bwana mtume saa salam bianna anna aljannata wannara mawjudatan kwamba pepo na moto vipo vipo hivi sasa kinyume na ahlbida kinyume na ahlbida wao la yuminuna bi anna aljannata wannara mawjudatan wa hawaamini kuwa pepo na moto vipo hivi sasa ويرون أن وجودهما الآن ضرب من العبث na wanaona kuwepo kwake hivi sasa ni aina fulani ya mchezo kwa sababu gani annahu la yadkhuluhuma ahad haingii yoyote katika watu wa bid'a wanasema hivi ni kaljahmiyati almu'attala alladhina ab'adahum Allah bisababi maktasabu wajtahu min as-sayyi'at ni jahmiya almu'attala ambao wanapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameweka mbali na heri na kupatia kwa sababu ya yale waliyoyachuma katika mambo maovu, eh, na wakajiweka mbali na wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakatumia zaidi akili zao, faankaru ujuda aljanna wan-nar wakapinga kuwepo kwa pepo na moto hivi sasa eh? kwa hiyo wakajibiwa na kurudiwa na kuradiwa kuna inkari yao hii na nusus za kitabu na sunna ambazo zimethibiti zinazoashiria wazi na kusema wazi kuwa moto ni makhluqatani maujudatani alana wa qabla alana wa ba'da alana ni kuwa moto imeumbwa mapepo imeumbwa na vipo hivi sasa na kabla ya sasa na baada ya sasa na baada ya sasa na kaburi ni raudha ni uwanja au bustani katika bustani ya peponi au ni shimo katika mashimo ya moto kwa hiyo asema shaka zaidi wayumkinu an taqula wa anta ala yakini unaweza kusema na wewe kwenye yakini kabisa inna kulla man mat fahuwa ba'da mautihi imma fi na'im muqim wa imma fi adhabin alim, kwamba kila ambaye anayekufa baada ya kufa kwake, imma fi naimin muqim, ima katika neema yenye kudumu, wa imma fi adhabin alim, ama yuko kwenye adhabu iumizayo, ayu kwenye adhabu iumizayo, sababu pepo na moto ni viumbe viwili ambayo vipo hivi sasa na vilipo kabla ya sasa na vipo baada ya sasa. katika ambayo natakiwa tuyafahamu kidogo japo darasa kama kulifupisha sana maelezo yake ni wannaru yaslaha shaqiyu bihikmati moto wanaingia waovu kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala amegawanyika katika sehemu mbili sehemu ya kwanza ni almushrikun ni washirikina na kufaa na makafiri hawa ni mukhalladun fi watakaa nini milele katika huo moto wataingia na watakaa milele sampu ya pili lenyewe katika moto ni ashabul kabair ni watu wenye kufanya madhambi makubwa ashabul kabair watu ambao wafanya madhambi makubwa ni waislamu ambao wanafanya madhambi makubwa hawa indakhaluha hata kama watauingia huo moto lakini hawatakaa nini milele hawa indakhaluha na kama watauingia moto hawatakaa milele kwa wanaingia motoni ni kufar na mushrikun na ashabu lkabair na ashabu kabair kwa ashabu lkabair wakiingia humo watakaa milele. Kama wataingia watapata hawatapata Allah hata wasamehe bila kuingiza, basi wakiingia wao hawatakaa milele. na kuna maelezo kuhusu moto ambayo anayasema Shekh zaidi bin Hadi, almadkhaliku wannaru larqatun منها ما هو لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي أسمى موتنا درقات موتنا ما درق نتباك لرجل كنا أمباو لأهل الكفر كنا موت أمباو لمعلوم كما كفيل للشرك آه، والشركين ونفع الشرك الأكبر نوانافق ونفع نفاق الاعتقادي ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahukumia wao bil khuludi fiha kwa kukaa milele katika umo kwa sababu ya kufuru yao kubwa na shiriki yao kubwa na nifaki yao kubwa kama Allah la bithina fiha ahqaba la bithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamima wa ghassaqa jazaan wifaqa labithina fiha ahqama, watakao hukba nyingi sana. La yadhukuna fiha bardan wala sharaba, hawataonja humo e, baridi yoyote wala kinywa chochote, illa hamiman wa isipokuwa ni maji ya moto na usaha. Ni malipo yanayoafikiana na matendo yao walikuwa wakiyatenda. Kwa wao watakaa humo ahaban milele, hawatatoka. wao hawatatoka huo ni darakat daraka ambayo ni moto huo maalum kwa watu wenye kufru akbar na shirk akbar na nifaku al-i'tiqad na nifaku al-i'tiqad wao watu wa moto huu la yamutuna fiha wala yahayun hawafi wala wapate uhai ni mateso hawafi wala wapate uhai na kuna tabaka anasema tabakatu ulia fi nnar kuna tabaka la juu katika moto kuna tabaka la juu katika moto anasema allati a'addat liman shaa Allah ta'dhimuhum min isati almuwahhidin aba Allah subhanahu wa ta'ala ameuandaa kwa wale ambao Allah anataka kuadhibu katika isati almuwahhidin watenda maasi katika watu walimpokesha Allah Waislamu waliofanya maasi. Allah anawataharisha binnari fiha, kwa moto, hikma kam minhu adla, wa hikma itokaye kwake Allah subhanahu wa taala, na kwa uadilifu anawataharisha wa hikma itokaye kwake Allah na uadilifu wake, kwa kulingana na yale waliyotenda katika maasi. Thumma yukhrijuhum min annari ila ljannati kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa kutoka motoni na kuwaingiza katika moto baya kuingiza katika pepo atawatoa kutoka motoni na kuwaingiza wapi katika pepo Aa, ah, wakati wanafanya hivi asha moto ushawala e, katika mwili wao kwa kulingana na maasi yao kama ilivyokuja dalili kwa anna nara taakuluhum illa mawadi sujud kwa moto utawala wao isipokuwa ذل مواضع السجود سيملك سجوده آه، فإن الله حرم على النار أن تعقل مواضع السجود بس الله سبحانه وتعالى عم حرمش موته آه، كوزيل ذل موضع ذل سهيمه آه، ذمازو بيومنا فما كسجيد فهذه الطبقة شو زيد بن هاري المدخل أنا الطبقة هي هي التي لما يتعيشها Tabaka hii ndio ule moto ambao utaisha na utafungwa milango wake, uh, itafungwa milango yake. ye kwa watu wa motoni atakaingia motoni na zile darakati zao uh, anazigawa katika sura hii. Kwa kuna moto kwa ashabu lkabair uh, kuna uh, moto li, li, kwa washirikina shirkul akbar na kuna moto lilkufar na kuna moto lilmunafikun nifaqul itikadi huu ni moto ambao utakao umo milele hauishi na wakazi wake hawana uhai wala hawana kufa ni mateso ni mateso kisha naogawa kwamba kuna moto huo ah, kuna tabaka ya juu ambayo itakuwa ni kwa risasi min almuwahidina watakuwa kwa hapo ah, allah tawaadhibu kwa hikma na uadilifu utokayo kwake kwa kadiri ya vile walivyofanya kisha atawatoa na kuingiza katika pepo na moto huu ndio ambao utaisha hii ndo taksimu ya shekh zaidi ibn hadi almadkhali rahmahullah ولكل حي عاقل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل ولكل حي لكن كلا ليكون حي عاقل من يعقل fi qabrihi kabrini mwake akishakufa amalu yuqarinuhu hunak kuna matendo ambayo uh, yuqarinuhu hunaka atakuwa ndo rafiki yake huko atakarina naye ataambatana nayo hunaka huko katika maisha yake ya barzakh wayusalu na ataulizwa amalu kuna matendo ambayo yuqarinuhu hunaka ataambatana nayo huko atakuwa ndo rafiki yake huko katika hayatul barzakh wa yusalu la tauliza ataulizwa fahum yaatakidun ahli sunna jamaa wao wana itikadi bi anna hunak kwamba huku kuna maisha ya kati kwa kati kati ya maisha ya dunia na maisha ya akhera na hayo maisha yanaitwa hayatul barzakhia na wanaamini bi anna almar'a alaqil min bani adam kama mtu mwenye akili katika bani adam yusal fi qabrihi ataulizwa katika kabli yake, fa imma an yakuna fi naim lilmuminina, imma atakuwa katika neema eh, ya waumini ambao Allah amewapa ilham ya hujja na kujibu, eh, liannahum, na wao kwa sababu wamekuja na sababu asbabu nafia katika matendo mema na kuacha maovu. Kwa hiyo watajibu eh, bima yakunu sababan fi najatihim, majibu ambayo atakuwa ni sababu katika wao kufaulu kwao fayaqulu lmumin mu'min atasema baada ya kuulizwa man Allahu rabbi ma walislamu dini amanabiyuka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabii asema Allah ndio mola wangu na uislamu ndio dini yangu na Muhammad sallallahu sallam ndo nabii wangu baada ya kuwa naulizwa eh, nani mola wako ipi dini yako nani mtume wako kwa muumini atajibu hivi kulingana na matendo yake mema aliyofanya na kuacha kwake maovu na allah atamwafikisha kujibu hivi uh, na atakuwa katika na, uh, najat baada ya kujibu hivyo wa an yakuna fi jahim au mtu atakuwa katika moto ule moto wa walilkafirina walmunafikin moto ambao ni kwa ajili ya makafiri na wanafiki bisababi amalihi kwa sababu ya matendo yao na sababu ya kauli zao katika dunia katika dunia mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atapowafufua kwa ajili ya siku ya kiyama kwa hiyo peponi aidha kaburini aidha mtu atakuwa katika neema aidha mtu atakuwa katika nini neema au neema ya waumini au atakuwa katika adhabu ya moto moto ambao ameandaliwa kwa ajili ya kufana munafikin atakaomo kwa kadiri ya yale aliyofanya katika matendo yake aliyofanya na kauli zake alizosema katika maisha ya dunia taishi hivyo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuleta kiama wakadhalika fi hadhi mas'ala bayana anna karini al-mar'i fi qabrihi pia katika masala haya kuna kubainisha kuwa karini ya mtu rafiki mtu ataambatana naye katika kabri yake huwa amaluhu alladhi ni matendo yake ambayo ameyatenda au ameyaandika wale kiram malaika watukufu ambao wanaandika mtu mwandikia mtu akwali zake na afaali zake وهذا حق لين حق بصاب مثبتي ونص كتب من متوم صلى الله عليه وسلم وهو القرين الذي يقارنه في قبره kwa matendo ndo karini ya mtu ambaye ataambatana nayo kaburini kwako matendo yako ndo karini ambayo utaambatana nayo uh, kwenye kaburi kwako kwa hiyo kuna maisha baada ya, ya, ya kufa na haya maisha yanaitwa hayatu albarzakh kuna yanaitwa hayatu albarzakh kuna wanayopinga hili katika makundi mapotovu wanayopinga hili na wamekuja na hoja za kiakili tu anasema sisi mbona tukiyafukua katika hao ni mu'tazila ambao wao la yu'minuna bima yahdith fil qabr eh, hawaamini yale yanatokea kaburini hawaamini yanatokea kaburini kwa sababu wao itikadi zao huegemezwa katika akili zao kwa moja ya hoja ambayo wanaleta tashwishi katika jamii ni kuwa lau kama tunafukua kaburi tulifuati kaburi liliokaa muda mrefu tukafukue hatuone athari ya pepo mtu neema pale wala nini moto Aidha tutakuta mtu yuko vile vile kwenye sanda yake kaoza au kufanya kaza au mifupa. Ah, hii vipi sasa hivi? Wakasahau kwamba jambo hilo ni ghaibu. Jambo hilo ni ni ghaibu. Kwa hiyo uwezi ukaona wewe na kujiriki binadamu maadamu ni ni, ni ghaibu. Maadamu ni ghaibu huwezi kuona. Kwa hiyo yajibu al-iman bi ahwali allati takunu ba'da al-maut fi hayati al-barzakhiyya. Ni wajibu kuamini e, hali ambazo za kuwa baada ya kufa katika maisha ya barzakh ambazo zimethibiti katika nusus na na hali hizo imma naim wa imma jahim imma ni neema wa imma maumivu ya moto eh, fahiya naimu liman atau biasbab ni neema na kwa wale ambao wamekuja na asbabi za kupata rahma na maghfira kupata rahma na maghfira wa fi muqaddimati al-asbab na katika utanguliza hizo sababu ni tauhid kumbogesha Allah subhanahu wa ta'ala walimanu billah na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala birusulihi na kuamini mitume wake wa imma adhabu alim li ahli al-kufri wat-tughyan ama adhabu yenye kuumiza ni kwa watu eh, watu wenye kufuru na tughyan na waovu Shekha anaendelea asema hadha itikadu Shafi'i wa Maliki hadha itikadu Shafi'i wa Maliki وابي حنيفه ثم احمد ينقل فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك مؤول اسمع هذا اعتقاد الشافعي هيد لقد صومة haya tulikuwa tukiyaeleza katika katika hii kasida la لامية katika mama ambayo ndio katika hii kasida la لامية ni min usuli itiqad katika misingi ya itikadi, ni madhhabi na ni mwenendo pia wa Imamu Shafii. Hadha itiqadu Shafii. Hii lamia ikasida lamia, misingi tulikuwa tukieleza kuhusu Qurani eh, kuhusu kuhusu haud kuhusu sirati, kuhusu kuhusu mtu kuistidlal قبل الاعتقاد يعني وأقول قال الله جل جلاله هو المصطفى الهادي ولا أتعول ناقوس جميع الصفات وأمرها فأمرها كثبتيش ذي الصفة كثبتيش ذي الصفة كما زلبقوا بلا تحريف نمنجنات اليافيتة هذا اعتقاد الشافعي هنا اعتقاد إمام الشافع ومالك في اعتقاد إمام مالك وأبي حنيفة فين الاجتهاد لإمام أبي حنيفة ثم أحمد ينقل kisha pia ni itikadi Imam Ahmad ambayo yunqal inanukuliwa hivyo. Kwa hizi ndio itikadi zao. Imam Shafi rahmahullahu ta'ala anaitwa Muhammad anaitwa Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ikaenda hiyo thumma Shafi thumma ash-Shafi'i alizaliwa mwaka mia moja na hamsini hijiria alizaliwa mwaka mia moja na hamsini hijiria na amekufa mwaka mia mbili na nne hijiria amekufa mwaka mia mbili na nne hijiria wa Malik na Malik na Malik Imamu Malik anaitwa Abu Abdullah naye ni Abu Abdullah kwa hiyo mshafi kunia yake ni Abu Abdullahi na na Malik kuna yake naye ni Abu Abdullahi Abu Abdullahi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amri ibn Harith ibn Ghaiman ibn Qusay ibn Qusay hilo ndo jina lake na imamu huyu al-Malik rahimahullahu ta'ala alizaliwa kwa kauli iliyokuwa sahihi thalathin wa tisini mwaka na tisini na tatu mwaka tisini na tatu mwaka ambaye alikufa Anas alikufa Anas alikufa Anas khadimu wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na alifariki mwaka mia moja sabini na tisa hijiria alifariki mwaka mia moja sabini na tisa hijiria wa abi hanifa na abi hanifa abi hanifa kulia yake ni abu hanifata nu'man ibn thabit ni abu hanifa jina lake ni nu'man ibn thabit at-tamimi alizaliwa mwaka sanata themanini alizaliwa mwaka na themanini hijiria alizaliwa mwaka hijiria fi hayati sighari sahaba pale kile ambacho e, ndio wana wako wako masahaba wadogo wadogo katika kipindi cha sigharu sahaba fi hayati sighar as-sahaba hadhani mwaka 80 alifariki mwaka 150 hijiria alifariki mwaka 150 hijiria ثم أحمد كش أحمد لا أحمد ni Abu Abdullah أحمد أبو عبد الله إمام الشافعي يا أبو عبد الله إمام مالك أبو عبد الله إمام أحمد أبو عبد الله يا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة Huyu alizaliwa eh, alizaliwa mwaka 164 eh, na hijiria, alizaliwa mwaka 164 sitini na nne hijiria na alifariki mwaka 200 eh, arobaini na moja amefariki mwaka mia mbili arobaini na moja. Hii ndio kwa kitasari maelezo yao, na gharaba kumaliza kitabu, sirefushi sana maelezo. فإن ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun, ukifuata njia yao. Fain ittaba'ta sabilahum, ukifuata njia yao, famuwaffaqun, wewe umewafikishwa, kwa sababu tarika yao ni mabniyu ala alkitabi wa sunnati lifahmi salafina saleh. Njia yao ni mabniyu ala alkitabi wa sunna, mjengo juu ya kitabu na sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Sasa fain ittaba'ta sabilahum, ukifuata njia yao Ah, hawa ah, aimmatul larbaa famuwaffaqun, wewe umefanyaje? Umewafikishwa. Wa in ibtadata, ukileta uzushi, ukizua ukawa kinyume na tarika yao, fama alaika muawal wewe si mwenye nini, laisa alaika muawwal, wewe si mwenye kutegemewa, falaisa alaika muawwal, wewe si mwenye kuzingatiwa, wewe si mwenye kutegemewa wala sio mwenye kuzingatiwa muawwal almutabaru si mwenye kuzingatiwa wala sio mwenye kutegemea kutegemewa. Uh, hii ni beti ya mwisho, beti ya kumi na sita ambayo inafungamana na beti zote zilizopita, na maana yake tabata sabila laima, ukifuata njia ya aima arba wanne, kadhalika alamatu tawfiq lilhaq, ni alama ya kuwafikishwa na na haq na ukikhalifu njia yao ukazusha kauli au maneno yasiyokuwa yale waliyoona na kuitikadi, fala yuawal ala man faala dhalik, basi huyo ategemewi wala azingatiwe aliyofanya hivi, wala yutaddu bihi wala yutabar min ahli ittiba, aizingatiwi haisabiwi katika yale katika watu itibaa wenye kufuatwa katika hayo na kuzingatiwa waliyosema, wa ma yutabar min ahli libtidaa, kwayo anazingatiwa yeye kwale katika watu wa wa uzushi nilipita pita hivi bila kufungua fungua mambo mengi katika beti hii za asubuhi ili tuzimalize hizi tuzimalize ah, na hapa ndo mwisho wa risala yetu ah, yale ambayo tumepatia faminallahi subhanahu wa ta'ala na yale ambayo tumekosea kosea faminni wa minashaitani ni kutoka kwangu bitaksiri uh, kwa taksiri katika ilmu wal fahm nao min ashaitani rajim astaghfirullah subhanahu wa ta'ala naomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe katika yale ambayo tumeyakosea katika yale ambayo tumeyakosea na watu wafikishwa wasiyachukua na kuyabeba makosa hayo subhanaka allahumma bihamdik shala ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk